بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Qablimiz Resul Ekrem, Qablimizdur Mekke Herem, Beyat verdik jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz. Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz Rasul akram, tablimizdur Makka alam, peygamber bu jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz Rasul akram, tablimizdur Makka alam. bayat berdik jihad uchun Rabbimiz qo'l sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq imon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى السلام عليكم عزيز قرنداشlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz Bu qatimliq radio anglitishimizni Mujohid Abdurashid va Mujohid Osmon Botirning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1434-yili Shavvolning 15-kuni payshanba. Tövəndə Şəvvalın 8 kunidan günüdən 15-ci bo'lgan bolğan anlatışımızı huzurunuza sunumuz. Sizlərə anlatmaqçı bolğan bu həftəlik səhifələrimiz tövəndikcə. إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixi o'qib beriladi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu vaqtda namoz o'qiyotdi u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gajgisiga yanchimoqchi bo'lib keldi ko'pchilik qarishib turardi ushtumtut uning o'z qo'li bilan bir narsani bo'shtib kayniga qaytganligi ularni hang tong qoldirdi bir qancha kishi uning oldiga berib ey abul hakam nima bo'lding deb so'rashgan edi abu jahl rosa ulug' kishi bir tini bilib muhammad bilan mening o'ttiramga yolqinlab kuyib turgan bir xandak paydo bo'ldi mana bular o'tning ushqunlari dedi shu chog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar abu jahil menga yiqinlab kelgan bo'lsa farishtalar uni titma titma qilib parchalab etadi degan islomiy da'vat qismida madrasa ustozi hizbullohning ro'zi munosabati bilan birodarlarga qilgan da'vatini huzuringlarga sunamiz bizning vatanimiz yana turkistonda bu e, ramzon oyining oxirida ep berilgan amaliyotni har bir qaysinglarga xabardor qilmoqchimiz alloh subhanava taolo bizning bir qancha qarindoshlarimizga yani bu ramzonning oxirgi kunlarida shahodat ne'matini ato qildi bu katta bir ne'mat birodarlar bu qarindoshlarimiz erishgan bu shahodat ne'mati mana biz har bir qaysimiz vatanlarimizda mana bu ibodatni ya'ni shahodat ne'matiga erishadigan mana bu ibodatni qilishni ojiz kelgan edik biz bu ibodatni qilolmagan edik vatanlarimizda to'g'rimi xato biz dinimizni barpo qilolmagan edik izzatimizni olmagan edik farzandlarimizni olmagan edik mana bu qarindoshlarimiz as-sobiqunal avvalun birinchi bo'lib kofirlarga qarshi o'zining qudida hech qanday bir tunni musullik yo'q holatda kofirlarga qarshi chiqib shahodat ne'matiga erishgan birodarlar o'zining sadaqatul fitr zakatini o'zining qonlari orqali ado qilgan birodarlar biz bundan faxrlanaylik biz bundan ulg'aylik birodarlar biz ham bu yerga shuning uchun kelganmiz islomiy she'r qismida radio anglag'uvchi birodarimizdan birisining avatgan she'ri o'qib beriladi o'z rabbini tanimay yashaydi ekan ba'zilar shu gumrohlik ichida yurganlarga nimaday yo'lboshchisi muhammad qur'on tursa oldida jaholatda tantirab yurganlarga nimaday shariatga bo'ysunmay novchilik qilib o'zicha cheklangandan cheklanmay yurganlarga nimaday qur'oni karim so'zini tinglab boqmayam tehi kibr qo'yib o'ziga yurganlarga nimaday amir ma'ruf qilsa agar biri yaxshi niyatda oldingi hisob ziyorati qismida mujohid birodarimiz sayfur rahmon bilan bo'lgan suhbatimizni o'ziringlarga sunamiz shu bayondan aldab tursa biz yondan berib ham oqisdan chiqib ham atadigan bo'ldikda biz shundan qilib oldiga mangdiq keyin biz shu oqidan chiqamiz degan maqsadda oldidan chiqib qoldik hmm, yo'lda xatolish e, yo'lda xatolish oldiga chiqib qoldik shuning bilan bir uchiqchilik chiqib qoldik ammo allohni rahmatullah uning qalbiga alloh ko'p qo'rqi nasib berdida ammo biz uchiqchilik yadi bizni holatimiz bir qadar xatarlik ammo ammo bedbaxtlik qochdi shu qochqinni ko'rib turibmiz shu yuz metr yiroqlikda qechib turdi e, men otamanda filmi tug'an shu sirib oqidan ko'p otdim shu shu o'qninki shu namoz shamdan keyingi vaqtlar o'qninki yonidan mana shunday o'tib ketib qolganligini ko'rib turmanda u qechyotdi shu holatda jang birdan davomlashdi hamma birodarlar aytyotdi shu qochqonga tortib shu qechayotgan ekanman to'xtatma etiyverdi hijrat va sarguzashti qismida mujohid birodarimiz ahmadning hijrat sarguzashtisini huzuringlarga sunamiz shuning keyin shu yana bir shaharga kirib ishlab qoldim bir mazgil shu ishlash jarayonida ko'chib chiqdim endi ko'chib chiqdim endi ko'chib bo'lib ketib qolgan fitna fasod buzuqchilik endi yerim shu onda holatlarni ko'rdim ko'rib ichim bir xil siqildi shunda endi kirma uyga kirma o'sha namoz o'qib turma bir xil yig' tutibdi shuni bir kun bir qarindishimizdan iymonlashib qoldik shu birodarga dedim biz musulmondimizmi biz musulmonlar salat bormi yo'q ukam biz musulmon dedi shu jarayonda shu olloh shunday bir duo qildim shundoq namozda ey olloh meningki shu mang'inimmi tug'inimmi tutqunim hatto tingan tiniqim sening rizolig'ing uchun bo'ldigan bir amalga boshlab qo'ysang ey olloh deb shunday bir duo qildim ammo bu yer chiqadiganga shunday intilishim bor intilishim shunda kuchli pasport olaysam ya meniki oxirda xalqaro va rayon xabarlari أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz radio anglagıcı qarindaşlar, diqqətinizlər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın tarixində olsun. Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rabbana İblis haq mundaq degan Rasulullah sallallahu alayhi va sallamdan qusur izlab uning uyigacha bostirib kirib o'rinsiz jidal terib aziyat qiladiganlardan abu lahab hakam ibn abul os uqba ibn abi muayid adi ibn hamrou saqafiy va ibn asbaul huzali qatorliqlar bor edi bular rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yaqin qo'shnilari bo'lib hakam ibn abul osning boshqalari islomga musharraf bo'lolmagan ularning biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganda qo'yning hamrini akilib uning do'lisiga ortib qo'ysa yana biri hiliqi meynatni uning qaynayotgan qozoniga tashlab qo'yatdi oxiri bo'lolmay rasululloh sollallohu alayhi vasallam pahasrak namoz o'qish uchun ayrim hujra tasis qilishga majbur bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular tashlagan hiliqi meynatni tayoqqa ilib eshik tubiga chiqib ey abdumanof jamaati mushimi qo'shindorchilikmi deydi va yiroqqa etib etib kirib ketadi uquba ibn muayid shaqovat va badbaxtlikda intayin haddidan oshgan mal'un edi imom buxoriy abdulloh ibn masuddan naql qilgan hadisda mundoq deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni baytullohning yonida namoz o'qiyotdi abu jahl va uning odamlari bir chetda o'ltiroqliq edi to'satdan ularning biri qaysonlar berib palonining tugisining yenini ilib kelib muhammad sajdaga borganda uning gajkisiga tashlab qo'yalaydi degan gapni chiqardi bu chog'da qavmining ang shaqiy badbaxi uquba ibn abi muayib o'rnidan turib eliqi yinni rastla so'rab kelib qarab turdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajdaga berib edi u yinni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dumbisidan g'o'l tarafiga ortib qo'ydi man buni o'z ko'zim bilan ko'rib turgan bo'lsammi to'siqqa chamim yetmaydi kashki cheksiz kuch qudratim bo'lsichu deb qoldim ular kulishib qo'rsoqlarini tutishib bir birining ustiga yiqilib ketishdi ya'ni ular ko'p kulganidan hammasi o'z xudini yo'qotishib bir biriga yo'linib qilishdi hatto bir chog'da fotima kelib uni ilayotganga qadar rasululloh sollallohu alayhi vasallam beshini ko'tarolmay sajdada yetib qoldi fotima kelib heliqi o'pkishalloq qerin po'xlarini ilib tashlayotgandan keyin ondan rasululloh sollallohu alayhi vasallam beshini ko'taraladi va ey olloh xurayishni tutqin deb uch qitim takrorladi bu duo ularni jimiqtirib chunki ular bu joylarda qilingan duolar ijobatlik deb biladi orqadinla rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning ismligini bir birlab atab ey Alloh, abu jahlni tutqin Utba ibn rabiyani tutqin shayba ibn rabiyani tutqin Walid ibn Mughirani tutqin umayya ibn Khalafni tutqin Uqba ibn abu muayitni tutqin deb duo qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetti kishini sanab tilga olgan edi hadisni rivoyat qiluvchi yettinchisini unutib qolibdi u mundoq deydi alloh bilan qasam qilamanki man rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilga olgan ashu kishilarning hammasining o'ltirilib badr quduqiga to'p to'pilab tashlanib ko'mib etilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim umayya ibn halaf rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rsala mazoq qilib ko'z qisatdi va masxara qilatdi buning haqida kishilarni aybluguchi suxanchiga voy bir yuz to'rtinchi sura degan oyat nozil bo'ldi mazkur umayyining qarindishi ubay ibn halaf va uquba ibn abi muaytlar baayni bir jangalning bo'rlari edi bir qitim uquba rasululloh sallallohu alayhi va sallamning majlisida qilib uning vaz nasihatlariga quloq silib o'ltirib qoldi buni ubay uqqandan keyin o'qibagi qattiq topitani qilib ochiqlandi va uningga muhammad sallallohu alayhi va sallamning yuziga mishqirib tukurmigicha ab o'tmaydiganligini aytdi shuning bilan uquba ubayning deginidek qildi mushu badbaq yana bir kuni chirib ketgan ko'ni bir ustixonni ko'tarib kelib uvab shamol yo'nalishiga qaratib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga cho'chdi ahnas ibn shurayqmo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'rinsiz chiqilib aziyat qiladiganlardan edi qur'oni karim uningdagi borliq salbiy sifatlarni tovandagi to'qqiz sifatga yig'inchoqlab bayon qildi qasamxo'r past g'aybatxo'r suxanchi bexil haddidan oshquchi gunohkor qo'pol uning ustiga haramdan bo'lgan odamga itoat qilmagan qur'oni karim sura qalam 10 11 12 13 oyatlar abu jahl ba'zida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib qur'on tilovatini anglab ketadi lekin uningda iymon itoat adab axloq ta'lim elish va qilcha ayminish paydo bo'lmasdan balki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ohonat qilib uni da'vat yo'lidan to'satdi hatto u haddidan eshib jamiyatga ulug'vor bir tuhpini qo'shayotgandek qilayotgan jinoiy qilmishidan mag'rurlanib faxrlanadi uning haqida u ya'ni kofir ishonmadi va namoz o'qimadi qur'oni karim 75 sura 31 oyat degan oyat nozil bo'ldi u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haramda namoz o'qiganini ko'rgan kunidan boshlabla uni namozdan to'sishga boshlagan edi bir qitim u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqomi ibrohim oldida namoz o'qiyotgan yeriga kelib qoldi va ey muhammad man seni bundoq do'malab yurishdan to'smadimmi dedi va yaxshi oqibat ko'rmaysan deb tahdid soldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallammi uningga bo'sh kelmadi tegishlik dakkisini berib gapiga gap qaytirgan edi bu chog'da u ey muhammad sen nimanga tayinib cho'ng so'zlaysan bilamsan man mushu tavalikdagi qo'llug'uchilar eng ko'p odamman dedi shuning bilan u o'zining sovrindoshlarini yordamga chaqirsin qur'oni karim 96 sura 17 oyat degan oyat nozil bo'ldi yana bir rivoyatda bu chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga voy sening holingga voy sening holingga voy sening holingga degach uning to'kinidan chiqib yerga otdi bu chog'da xudoning dushmani malun abu jahl ey muhammad sen chig'ingni meni qo'rqitaman demsan azbiroyi xudo sen va sening parvardigaring meni hech nima qilolmaysizlar man mushu ikki tog' o'tirsidagi eng nupuzli odamdirman deb ko'ranglab ketdi bu ablaq yana er hiliqi qitimdakkisini yegandin keyin mug'ambirlik va mastlikdan g'ushig'i kelish u yoqda tursin balki texmu haddidan oshdi imom muslim abu hurayra roziyallohu anhudan hadis naql qilib mundoq dedi bir kuni abu jahlin nutq so'zlab muhammad ko'z oldimizda yerga ustib yuzini to'pig'i puchalab yuruydi shundoqmi dedi so'zini anglab turganlar shundoq devidi u lat uzza bilan qasamki endi uning shundoq yujum ishlarini qilib yurganini ko'rsam uning gajgisiga raso dassab uning yuzini to'piga obdarroq milab qo'yman dedida udul rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yoniga keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu vaqtda namoz o'qiyotdi u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gajgisiga yanchimoqchi bo'lib keldi ko'pchilik qarishib turadi Xushtumtut uning o'z qo'li bilan bir narsani bo'shtib, keyniga qaytganligi ularni hang-tang qoldirdi. Bir qancha kishi uning oldiga berib, "Ey Abu Hakam, nima bo'lding?" deb so'rashgan edi. Abu Jahl rasa ulug' kichik bir tinib bilib, Muhammad bilan mening o'tiramga yolqinlab kuyib turgan bir xandak paydo bo'ldi. Mana bular o'tning ushqullari, dedi. Shu chog'da Rasululloh sollallohu alayhi va sallam agar abu jahil mongi yiqinlab kelgan bo'lsa farishtalar uni titmi titmi qilib porchilab yetadi degan muhtaram kitobxon mana bu nohaq aziyat kulfatlar va ig'ir haqorat o'rinsiz chiqilish va dil ozor berish qilmishlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam makka jamiyatidagi yuqori tuvan hamma odamning qalbida izzat va hurmat supsidan o'rin olgan makka oqsoqollari ichida ta'siri eng zo'r va eng obro'li shaxs abu tolibning himoyasi ostida turuqliq tortgan aziyat kulfatlardir ammo musulmonlar bo'libmi egi chaqsiz ojiz himoyachisi yo'qlarga nisbatan mazkur qarorning ijrosi texmu ig'ir ham echinishliq bo'lgan وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا Aziz qarindoshlar, diqqatinglar madrasa ustozi Hizbullohning da'vatida bo'lsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من المهاجرين المجاهدين المرابطين وهدانا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأضاح عنا الضلال وأجمعنا من بعد الفرقة وألف بين قلوبنا من بعد البعضاء أما Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh biz barliq dunyo musulmonlarining va jumladan buni bu jihad ziminlarida turib allohning dushmanlariga qarshi allohning dinlariga jang e'lon qilayotgan mana bu bedbaxt kofirlarga qarshi jihad qilayotgan jihad ziminidagi mujohid qarindoshlarimizning va ota onalarimizning ustozlarimizning hayitni qizg'in tabriklaymiz hammanglarning hayitinglarga muborak bo'lsin birodarlar biz bugun alloh subhanava taoloni fazl marhamati bilan alloh subhanava taolo bizlarni ustimizga farz qilib bekitib bergan mana bu ramzon ro'zasini tugitib bugun ro'za hit munosabati bilan bu yerga yig'ilib jam bo'libdik bu alloh subhanava taoloning sizni bizlarga bergan katta buyuk bir ne'mati birodarlar biz bu ne'matni qadriga bilaylik o'ylab boqaylik birodarlar alloh subhanava taolo bizni ahli islomdan qilib Alloh subhanahu va taolo sil bizlarga muhojirlik va mujohidlikdan iborat katta, buyuk bir ne'matni ato qildi, birodarlar. Bu sil bizni yetirishgan, sil bizni hozir shu ne'matning ustida turibotimiz, Mana bu ne'mat oddiy bir ne'mat emas, birodarlar. Bu Alloh subhanahu va taoloning sil bizlarga bergan fazli marhamati, birodarlar. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni xoligan kishiga beradi, birodarlar. Mayli bizning vatanlarimiz bo'lsin, mayli boshqa diyar, islom diyarlarida bo'lsin, sizlar bizlardan afzal, din uchun o'zining borliqini fido qila oladigan, borliqini atiya oladigan nurg'un ustozlarimiz, olimlarimiz va nurg'un o't yurak qarindoshlarimiz vatanlarimizni turtib birodarlar. Biz ana shu qarindoshlarimizni o'ylab qo'yaylik. Biz mana bu ne'matni qadriga yetaylik birodarlar. Biz har doim Alloh subhanahu va taolodan ana shu qarindoshlarimizni, shu ustozlarimizni, ota-onalarimizni va shu kofirlarni qorong'u zindonlarida islom dini uchun xizmat qilib ketgan ana shu mustazab ojizlarning haqida duo qilib qo'yaylik birodarlar biz ularni esimizdan chiqarib qo'ymaylik biz vatanlarimizni ham shular tatgan kulfatni goyalarimiz tatgan goyalarimiz tatmagan birodarlar biz ana shularni tortayotgan azor kulfatlarini esimizdan chiqarib qo'ysak bo'lmaydi birodarlar biz bu ne'matni qadriga yetaylik biz hozir sizlarga <clears throat> bizning vatanlarimizda bizning vatanimiz yana turkistonda bu e, ramzon oyining oxirida ep berilgan amaliyotni har bir qaysinglarga xabardor qilmoqchimiz alloh subhanava taolo bizni bir qancha qarindoshlarimizga ya'ni bu ramzonning oxirgi kunlarida shahodat ne'matini ato qildi bu katta bir ne'mat birodarlar bu qarindoshlarimiz erishgan bu shahodat ne'mati mana biz har bir qaysimiz vatanlarimizda mana bu ibodatni ya'ni shahodat ne'matiga erishadigan mana bu ibodatni qilishni ojiz qilgan edik biz bu ibodatni qilolmagan edik vatanlarimizda to'g'rimi xato biz dinimizni barpo qilolmagan edik izzatimizni qo'g'diyolmagan edik farzandlarimizni qo'g'diyolmagan edik mana bu qarindoshlarimiz as sobiqunal avvalun birinchi bo'lib kofirlarga qarshi o'zining qulida hech qanday bir tumirning sunuq yo'q holatda kofirlarga qarshi chiqib shahodat ne'matiga erishgan birodarlar o'zining sadaqatul fitr zakatini o'zining qonlari orqali ado qilgan birodarlar biz bundan faxrlanayli biz bundan ulgu olaylik birodarlar biz ham bu yerga shuning uchun kelganmiz alloh subhanava taolo hammamizni ana shu shahodat ne'matiga erishtirsin Ana shu qarindoshlarimizni nabiyyin, siddiqlar, shuhoda va solihlar bilan birga qilsin Alloh subhanahu va taolo. Jannatul Firdavsga kirgizsin. Alloh subhanahu va taolo ana shu qarindoshlarimizning ota-onalariga, urug' tuqqanlarga sabr ato qilsin. Ularning ajrini katta qilib bersin, birodarlar. Biz vatanlarimizda mana bu ibodatni ado qilishni ojiz qilgan edik. Alloh subhanahu va taolo shahid qarindoshlarimizning izini tutib mang'adigan, shahid qarindoshlarimizning izida iz basar bo'lib mang'adigan qarindoshlarimizni hassilab, baslab chiqarib bersin Alloh subhanahu va taolo. Bizning tutib mo'ndigan yo'limiz mana shu birodarlar. Biz uni hargiz isimizdan chiqarmaylik. Mayli vatandagi qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli bu yerdagi qarindoshlarimiz bo'lsin, bizning yashash uslubimiz, yashash obyektimiz mana bu bo'lishi kerak birodarlar. Bizning nishonimiz ikki. Faqat biz mana bu hayoti dunyoda ikki narsa uchun yashaymiz birodarlar. Yoki biz kofirlardan aziz, g'oyib holatda yashaymiz, yoki kofirlarga qarshi jihad qilamiz va shahodat ne'matiga erishamiz birodarlar. Biz bunu bunu uçuyuşemiz. Biz üçüncüsü üçünemez. Dünya üçünemez. Şehvet üçünemez. Nefsimiz üçünemez buradarlar. Biz bunu o'ylab qo'yaylar. Biz buni esimizdan chiqarmaylar. Biz buni ichki narsa uchra yashaymiz. Ihdal husnayayn. Yoki shariat yoki shahodat. Biz yoki Alloh subhanahu va taoloninki kalom bo'lgan Qur'oni Karimni butun yer sharri qonun qilib tiklaymiz, kofirlarni izzolat yashaymiz. Yoki ana shu yo'lda shahodat ne'matiga erishamiz. Faqatil fi sabilillah. La tukallafu illa nafsak. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Allah yo'lida jihad qilgin. Sen faqat o'zingdan so'z so'roq tortilsan, o'zingga javobgarsan. Mana biz mana bu ibodatni agar bizni toqatimiz yetsa toqatimiz yetsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatib ketgan sunnat bo'yicha sunnat bo'yicha jamoat shaklida qilamiz birodarlar jamoat shaklida ado qilamiz agar biz bu jamoat shaklida uyushqin qodir bo'lolmasak yakka yakka yakka yakka yolg'iz yolg'iz holatda turib mana bu ibodatni ado qilamiz birodarlar biz biror bir jamoat shakllanmasak bir jamoatga ega bo'lolmasak mana bu ibodatni sustinib qolsak bo'lmaydi mana bu ibodatni boshlarsak bo'lmaydi birodarlar islom kufur bilan bir yerda turolmaydi, birodarlar. Al islom val kufr la yajtamian. Islom bilan kufr bir yerda olmaydi Biz chuqum o'zimiz islom deb ekanmiz islom deb ekanmiz Biz kofirni aziz yarab yashaymiz ekanmiz chuqum biz bu kofirlarga qarshi chiqishimiz kerak. Kofirlarni ochig'ini totib yashashimiz kerak, birodarlar. Shuning uchun biz mana bu islomning mana bu g'oy nishoni bilib qo'yaylik, birodarlar. Buni tushunaylik, birodarlar. Bizning maydonimiz uchqosin bo'lsin, birodarlar. hargiz islom kufri bilan birga jug'ilishmaydi chuqum biz islom deydi ekanmiz o'zimizni dinini ado qilamiz deydi farzandlarimizni qo'g'daymiz deydi ekanmiz izzatimizni qo'g'daymiz deydi biz bir kuchga duch kelamiz chuqum biz ya'ni kufrdan iborat bo'lgan bir besimga duch kelamiz birodarlar biz bu vaqt qanday qilamiz yoki shu kofirga qarshi jihod qilamiz qodir bo'la olsak yoki biz qanday qilamiz hijrat qilamiz birodarlar mana bu sil bizni qilib kelgan mana bu hijrat shuning uchun yo'l qo'yilgan birodarlar shuning uchun farz qilingan hijrat birodarlar bu Bu bekorni bekor bu yo'l qo'yilib qolgan hijrat emas. Qachonki biz o'zimizning dinini ado qila olmasak, farzandlarimizni qo'lday olmasak, izzatimizga ega bo'la olmasak, kofirlarga qarshi chiqamiz, qodir bo'la olsak, agar qodir bo'la olmasak, u yerni tashlab zaminni islom diyorlariga hijrat qilib chiqamiz, birodarlar. Biz yana ya'ni o'zining diyorlarida o'zining dinini ado qilishni ojiz kelib, o'zining izzatini qo'lday olmay, jihad ziminlariga hijrat qilib chiqib, shu jihad ziminiga yetib bo'la olmagan e, yo'llardagi qaysi shaharlarda bo'lsin ya'ni bu jihod zaminiga yetib bo'lolmagan mana bu muhojir qarindoshlarimizning sobit qadam turishini so'raymiz alloh subhanava taolodan alloh subhanava taologa har bir qasna ko'p taqvodorlik qilinglar alloh subhanava taolodan sabatni so'ranglar birodarlar alloh subhanava taolodan biz so'rasak alloh subhanaa taolo bizga berdi birodarlar alloh subhanava taolo bizga haqiqiy sodiqlikni haqiqiy sodiqlikni haqiqiy bizniki ya'ni irodani sezsa ya'ni bizniki haqiqiy islomga yordam beradigan islomni kuydigan islomni suyadigan mana shundoq bir xil mahbub ya'ni bizniki mushu bu irodani alloh subhana sodiqlarni bizni sezgan vaqtni o'zida alloh subhanava taolo mana har bir qaysimiz chiqish ato qildi kimki alloh subhanava taolo taqvodorlik qiladigan kimki alloh subhanava taolodan haqiqiy ravishda qo'rqadigan alloh subhanava taolo ana shu kishiga chiqish yo'li ato qiladi alloh subhanava taolo o kishiga hisobsiz rizqlarni beradi birodarlar biz alloh subhanava taolodan sabatni so'raylik birodarlar Endi sizlarga aytib qo'ymizki, sizlar bu yo'llarda mustahkam turinglar birodarlar, sabr qilinglar birodarlar. Biz islom deganimiz chuqur bizga bu kufrniki besimi keladi birodarlar. Biz mana bu besimga sabr qilgan vaqtimizni o'zida undan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga bir osonchilikni berdi. Inna ma'al usri yusra. Ya'ni osonchilik qiyinchilik bilan birga bo'ladi birodarlar. Biz o'ylagan mana bu jannatning yo'li mana shunday tikanlar bilan, tikanlar bilan qattiqchilik, azob bilan o'ralgan birodarlar. biz mana bu kofirlarniki mana bu qiyin qissoqlarga qiyin qissoqlarga kofirlarning bizga qilgan besinlarga sabr qilgan vaqtimizning o'zida ondan keyin alloh subhanahu va taoloni yordam bizga tushdi birodarlar sizlar ya'ni mana bugungi kundagi hijrat qilgan birodarlar hijrat qilgan birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va abu bakr siddiq roziyallohu anhularning hijrati kabi hijrat qilgan birodarlar sizlar ayni vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib makkadan madinaga hijrat qilgan vaqtni o'zida iroqqa bordi dedi abu bakr siddiq roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga yo rasululloh agar bu kufurlar shundoq topining osti qirg'imiz bizni ko'rib qoladi degan payg'ambar alayhisalom nima dedi la tahsan innalloha maana g'am qilma ey abu bakr ey qarinishim g'am qilmag'in alloh biz bilan birga dedi birodarlar biz ham sizlarga shuni aytib qo'ymizki la tahzanu la tahzanu innalloha maana g'am qilmanglar birodarlar alloh biz bilan birga birodarlar alloh bizga yordam beradi alloh subhanaa taolo yana innalloha ma'as sabirin qachonki biz ana shu qiyinchilik sabr qiladiganmiz ana shu qiyinchilikqa sabr qildik emas alloh subhanava taolo ana shuni bizlarga shu vaqtni o'zida g'albasini berdi birodarlar sabr qilinglar ollohni so'ranglar birodarlar olloh bizga haqiqiy sodiqlikni sezganda ana sizni bizlarga yordam beradi va yana mana bu yo'llardagi yana shaytonlarning gapiga kirib ketmanglar birodarlar Sizlar bizlarni g'oyimiz, nishonimiz uchuq bo'lishi kerak, birodarlar. Biz vatanimizdan chiqqan vaqtimizning o'zida, vatanimizdan chiqqan vaqtning o'zida dinimizni qo'g'diy olmay, farzandlarimizni qo'g'diy olmay, yuz obro'yimizni qo'g'diy olmay, onalikni hijrat qilib chiqqanmiz, birodarlar. Biz mushuning uchun, mushu sabab uchun hijrat qilib chiqqanmiz. Hijrat chiqishni bo'lgan maqsadimiz ham shu va shu hijrat qilib chiqqandan keyin biz haqiqiy, haqiqiy hijrat zimini bo'lgan mana bu jihad maydoniga kelishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu hadislarda ham degan, biz chuqur hijrat qilgan ekanmiz hijratdan keyin chuqur jihod bo'ladi birodarlar hijrat jihodsiz bo'lmaydi jihodsiz hijrat bo'lmaydi birodarlar biz chuqur jihod qilishimiz kerak biz hijrat qilib chiqqandan keyin qaysi bir zaminda islom diyorlarida jihod ibodati bo'layotgan bo'lsa biz darhol shu jihod zimini qilib biz shular bilan birga tayyorlik qilishimiz tayyorlik ko'rishimiz ya'ni jihod ibodatini shular bilan birga ado qilishimiz kerak birodarlar islom mana bizga buni ta'lim qilib ko'rsatgan birodarlar oxirida mana har bir qaysilarga qilgan mening nasihatim birodarlar biz vatandan chiqqan vaqtimizni o'zida o'zimizning dinini qo'g'day olmagan dinini qo'g'day olmagan farzandlarimizni qo'g'day olmagan izzatimizni qo'g'day olmagan birodarlar mana bugun alhamdulillah har bir qaysimiz alloh subhanava taolo mana shunday katta ne'matlarni ato qilibdi biz bu ne'matni qadriga yetaylik alloh subhanava taolo har bir qaysimizni haqiqiy shahodat ne'matiga erishtirsin va yeni bu yerdagi mujohid qarindoshlarimizning ota onalariga alloh subhanahu va taolodan sabr sabatlikni so'raymiz birodarlar ota onalarga oxirida shuni aytib qo'ymizki ey ota onalar sizlarning bu mujohid farzandinglar hayoti dunyoda har bir qaysinglarni xizmatini qilolmagan har bir qaysinglar rozi bo'lgudak har bir qaysinglar o'ylagandikidek har bir qaysinglarni xizmatini qilolmaganmiz to'g'ri har bir qaysinglarning xizmatini biz mana bu dunyoda qilolmaganmiz lekin shuni esinglardan chiqarmanglarki siz sizlar da faxr his qildinglarki sizlarning mujohid qarindoshinglar inshaalloh allohning dargohida har bir qaysinglarga shafoat bo'lib turgizildi birodar qarindoshlar ota onalar sizlar buni hargiz esinglardan chiqib qo'ymanglar sizlar mana bu mujohid qarindoshlaringlarning haqida duo qilinglar ota onalar farzandinglarni alloh subhanava taolo mana bu jihod maydonida sobit qadam qilsin alloh subhanava taolodan doim duo qilib so'ranglar ota onalar alloh subhanava taolo hayot dunyoda har bir qaysimizni birga jam qilsin hay alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizni islomning lazzatini ko'ra oladigan haqiqiy izzatini islomning izzati orqali yashay oladigan mana bundaq hayotga erishtirsin alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizning <coughs> hayotining oxirini ya'ni shahodat ne'mati bilan oxirlashga nasib qilsin alloh subhanahu va taolo ana shu har bir qaysimizning hijrat qilishimizga sababchi bo'lgan ota onalarni o'z <coughs> bir-biridan ayırgan, farzandlarini bir-biridan ayırgan ana shu kofir tog'utlarning taxtini vayron qilmasin. Alloh subhanahu va taolo ana shu kofirlarga qor quyun, yer tevrash va qattiq kuchni iborat mana bunday azoblarni tushirmasin Alloh subhanahu va taolo. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Jazakumullohu khayran kaseer. Aziz radio anglag'uvchi qarindoshlar, diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin. يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا Nimaday? O'z Rabbini tanimay yashaydigan ba'zilar shu gumrohlik ichida yurganlarga nimaday? Yo'lboshchisi Muhammad Qur'on tursa oldida jaholatda tamtirab yurganlarga nimaday shariatga bo'ysunmay novchilik qilib o'zicha cheklangandan cheklanmay yurganlarga nimaday qur'oni karim so'zini tinglab boqmayam ham tehi kibr qo'yib o'ziga yurganlarga nimaday amr ma'ruf qilsa agar biri yaxshi niyatda zolim kabi qapoqni turganlarga nimaday nahiy munkar asqatmay kirib shayton keyniga iblis uchun xizmat qilib yurganlarga nima nimaday nima bo'lar olim deb oxiratni o'ylamay beg'am yashab halovat surganlarga nima nimaday aslimamdi o'zini yaratgan shu robbini va dariqa imonsiz yurganlarga nima nimaday halol harom bayoni aniq tursa qur'onda yiroqlashmay haromdan yurganlarga nima nimaday nijasatga ulashgan chivin kabi satlishib shu haromga o'lishib yurganlarga nimaday televizorga tushibda qarab tongdan kashgacha shahvon eli huzurni surganlarga nimaday dilbuzurni ko'rishga vaqti bormish va lekin ibodatga cho'li yo'q yurganlarga nimaday qisqa qilsam so'zimni qalbi islom nuridan nesibisini olmagan tayg'an iymon yo'lidan ussiz qilib tursimi o'zi daryo libidan oshu shaqi baxtsiz kishilarga nima dey في الأمن بوادينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا Aziz qېrindoshlar, diqqətinglar oldin qisab ziyoratida bo'lsin. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Allahu ekber. Ana aramayı durduramadı demek. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Maşallah. Ya Allah. Allah onu da sattın ya Allah. Ya Allah kafirler yok attın ya Allah. Allah yok Allah ya Allah. Ya Allah Allah yok Allah ya Allah. Ya Allah İslam'dan Allah yok Allah ya Allah. Maşallah vallahi Toğırlar, toğırlar. aldırma ya. Assalomu alaykum brother. Va alaykum assalom va rahmatullah. Qanday safarni o'ngishli qilib keldingmi? Alhamdulillah, o'ngishli qilib keldik. Kelgan necha kun bo'ldi? Kelgani bugun 1 haftacha bo'ldi. Hmm, maşallah. Hamdi Alloh hisobga ketgani hali uzun bo'ldi sizlarga. Ha, hozir 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi, maşallah. Daş jarayandaki e, biz har bir birodarlarimiz oldingi safga mong'an chog'da deganmiz e, shu yerdagi jarayonni bir so'zlab beringlar inshaalloh radiodan birodarlarimizni bir xabardor qilamiz deb o'sha yerdagi bo'laxon jangilni e, bir holatni so'zlab bersangiz biz shu hijrat qilib kelib muaskar mm, bitgandan keyin bir mazgal shu yerda janglik qatnashdik keyin anandan keyin boshqa shu mujahidlik shariat e'lon qilib turgan bir yerga bizni qo'mondan shu yerga berib shu yoqda turishimizni buyruq qildi hmm. keyin shu yoqga bordik u yerga berib shu besh olti oy jarayonida shu mujahidlar chegara tutib nima qilgan shu chegarani qo'g'dab shu yoqda robatda turib qildik keyin besh olti oydan keyin e, shu mujahidlar qarshi bir yerlik murtitliniki sotqinlik e, qilishi bilan mujahidlar tutib turayotgan ishga qo'ldan ketdi ya'ni shu shu yerlik murtidlar shu hokimiyatning murtidlariga yordam berib shuni bilan mujohid tutib turayotgan nurg'iya qo'ldan ketdi keyin biz u yerdan yana boshqa bir mantiqaga chiqdik u yer ham mujohid tutib turayotgan bir biz shu yerga chiqqandan keyin shu yerlik murtidli yo'lni toqib shu mantiqani ichidagi nurg'un mujohidli muasirda qoldi keyin shu mujohidli muasirda qolgandan keyin murtidliga jang qilishga to'g'ri keldi shu muasirni yechish uchun keyin shuning bilan shu shularga hujum qilish uchun bir kechada shu shu tarafga taqriban bir yuzchi mujohid shu tarafga qarab mandiq allohni rahmati bilan shu shu yerlik murtadilniki tutib turayotgan sangarlarni o'zi mujohidlar hujum qilib oldi elib shu jarayonda demak ikki oydek muddat shu sangarni tutib turdik hikoya tutib turdik ammo qattiq sovuq vaqt qattiq sovuq vaqt qa kishini bilib keldi qava shu vaqtni o'zida masalan biz masalan muhojirlarni masalan sangar ustida qo'yib qo'ydi shu sangar turamiz ammo shu sangar sangar deganimiz hamda shu kafirl bilan qarama qarshi turadigan istihkammanmi shu hmm. istihkamda hmm. turamiz ammo shu yerlik ansorlar shu ozg'inib past tarafga tushib mm, shu nimaga dushmanlar hujum qilib kelsa ular pistirma hujum qilish uchun u yerda kutib turadi shu qora vaqt qorvo qattiq sovuq shu odamda qattiq sabr qilib turish kerak shundoq turib qilgandan keyin shu dushmanlar hujum qilib kelib ko'p minoga tushgan bo'ldi ko'p shu pistirma hujum chiqqan bo'ldi keyin ko'p o'ldi ikki oy muddatdan keyin anadan keyin bizga Э, shu qo'mondon tarafidan buyruq keldi э, shu dushmanni bor tarafga pastga tushib shu hujum qilamiz deb э, keyin shu vaqtni o'zida shu qo'mondonlar aytdi bu jang e, pidai jang bo'ladi hmm. jang qattiq bo'ladi kim xolis chiqsin xolimiz qolsin degan gap bo'ldi keyin shu jang boshlangandan keyin bir ish gapdidan keyin men ozroq dam olsam bo'ldi yoki markaz qaytsam bo'ldi desa buning ijozat yo'q shuning uchun hozir bu jangga qatnashadigan o'ylashib qatnashsin jang pidoya jang yo'lida keyin biz ijozat berolmaymiz sizlarni tegishtiradigan odam yo'q shu qandoq bo'lib kelsa sabr qilib tursizlar dedi keyin hammamiz mayli sabr qilamiz deb ya'ni ko'p mujohidlar chiqdi uni qilib qolganlar bo'lmadi keyin bu jang boshlandi boshlangandan keyin shu Men bir yoqda qo'limda pilim o'tyapti hmm. bir yoqga shu qo'monda o'rinlashtirdi bir egiz sen mishadan shu birodarlarni muhofizat qilib tursan deb shu hmm. dushmanniki hujum qilishni muhofizat qilib tursan deb men shu yoqqa qarab turdim shu kecha vaqt shu yoqda to'liqindi shu yoqda tursam shu atiganda sar vaqtida birodarlar shu dushman tarafga qarab pastga tushdi hmm. ko'rib turibman men ko'rib turibman, ammo ko'p xatarlikamda hamda birodarlarni agarchanda shu murtadlik kurab qolsa birodarlar bir difolandiganga shunga bilan bir daldiga yutib oldiganga bir doldimi yo'q hmm. keyin birodarlar tushdi pastga tushdi tushib shu jang boshlandi hmm. jang boshlangandan keyin shu oldida manganlar allohni rahmatilah muajir birodarlar bir turkiyalik birodar yani bir turkistonlik bir birodar ashuna jang boshlandi allohni rahmati bilan jang biroz kaskin bo'lgandan keyin badbaxt chikinib mangdi shu orada hamda men shu yigizda turib qayerda bir odamni shu murtadlanan bir odamini ko'rsam shu yerga o'q etib turaman chekindirish uchun shunda turib shu yerda shu birodarni olg'a ilgirlab ketaverdi men shu yerda ikki kun qoldim shu egiz yerda keyin ikki kundan keyin shu muajirlar bir mahsulot uni bilan aloqalashdim shu aloqalash apparati bilan aloqalash dedim men bu yerda turaveramanmi men pastga tushay deb unda ijoza so'radim qilsam turibdi dedi anadan u ham yuzdan ustingi qo'mondonlardan so'rab ha pastga tush dedi shuni olam shu aytgan sabab shu o'n birlik bilan men pastga tushdim pastga tushib shu oldimga qarab mandim mansam ba'zan egiz yoyildim murtatlan odamlarga u o'qitib turadi hmm. o'qitib turadi shu yoki engishib yoki tiz tiz mengib olg'a beriladigan gap oldiga mengib shu keyin birodarlar bilan kurashdim alloh rahmati bilan birodarlar ko'p yoldin shu badbaxtlini chekindirib ko'p yalni tutib turgan ekan shu qisqa vaqt bir qancha kun ichida hmm. Sonra men şu braderler shu yerbildi turdim Keyin e, bir tomoq etib yegan boldik ki, asr vaqti oldi. Asr vaqti olgan vaqtimizda bizga xabar keldi shu muhabirada. Shu mirtadli braderlarga hujum qilgan braderlar oxirgi chekingan degan gap bo'ldi. Keyin ondan shu birodarlar shu quroldan oldik sizlar shu birodarlar chekingan tarafga siz shu yon tarafga bordiq yordamga yordamga bordiq bordiq hamda jon qattiq bo'layotganki shu biz ko'rolmaymiz uni murtatilni ammo bizning atrofimizdan o'qli shu uchib o'tib turdi shu inglishib o'zimizni doldiga ilib turib shu tizlik bilan birodarlarning yoniga bordiq borsak birodarlar cho'ng bir o'yinning ichida shu kichik kichik derazadan chiqirib shu dushman bilan aytishib turgankan shuning bilan menda pilimib turgan ekan men shu bir derazadan birini tutdim shuning barni derazani men dushman taraf qartib o'qatdim o'qitib qildik keyin ular bir qadar jimib qoldi jimib qolgandan keyin shu turkistonlik birodarlardan birisi dedi birodarlar meyadan bir qancha kishi aldab o'qitib turgan bo'lsa biz besh olti kishi yandan berib uni ashada pistirma hujum qilsak hmm. degan gapni qildida keyin hammamiz shunaqa qiladi deyishdik degandan keyin hadab ma'qul ko'rdi qo'mondonmi u yoqda bir birodarni qannosyapti amerikan quroli hmm. u birodar yana bir qancha birodar u yerdan shu derazada turib o'lni etib aldab turadigan bo'ldi hmm. keyin men endi bir turkistonlik birada hmm. ya'ni muhojir birodarlardan bir qanchasi bor chiqdiq bir besh kishi chiqiblam sirtqa chiqsaqlam ansorildan bir o'nga yaqin kishi kelib qoldi ular hmm. bilan birlashib bilan shundoq qildigan bo'ldik desak ular ha dedi ular bilan birlashib bilan shu tarafga qarab moqliq taxminan uch yuz metr yiroqlikda dushman ha shu bayondan aldab tursa biz yondan berib bilan oqisdan chiqib bilan otadigan bo'ldikda biz shundan qilib oldiga mangdiq mengib keyin biz shu oqidan chiqamiz degan maqsadda oldidan chiqib qoldik hmm, yo'lda xatolashib e, yo'lda xatolashib oldiga chiqib qoldik shuning bilan bir uchiqchilik chiqib qoldik ammo allohning rahmatullah uning qalbiga alloh ko'p qo'rqi nasib berdida ammo biz uchiqchilik yadi bizni holatimiz bir qadar xatarlik ammo ammo badbaxtlik qochdi hmm. shu qochqinni ko'rib turibmiz shu yuz metr yiroqlikda qechib turdim men otamanda filmi to'g'an ekan shu sirib oqidan ko'p otdim shu shu o'qninki shu namoz shamdan keyingi vaqtlar o'qninki yenidan mana shunday uytab ketib qolganligini ko'rib turmanda hmm. u qechyotidi shu holatda jang birdan davomlashdi hamma birodarlar aytyotdi shu qochqonga qartib shu qechayotgan ekanman to'xtatmay eti yuribdi man keyin o'qam tugab to'xtadi hmm. shuning olaman o'zimni dalda qoldim shu yer turib turdim turib shu ham bir birodarni chaqirdim usama deb baqirdim mening o'qam tugadi meni yonimda o'tiringlar deb baqirdim ammo u anglamadi uni shu oldiga shu ildirilab jug'urib ketdi men shu yerda bir oz turdim ammo o'qam yo'q bir dushman kelib qolsa qanday qilaman deb turdimu ammo bir tapancha yotdida topanchani qulamga ilib turdim ozroq turgandan keyin vallohu alam o'n o'n besh minut turgandan keyin usami keldi xushal kelibdi keldi purada uch metr yerdan otdim deb shunday keldi o'ldimi desam o'ldi dedi alhamdulillah dedim keyin shu dushmanga alayda qo'rq selish uchun uning beshini kesish kerakda shuni bilan beshini kessak deb deyishdi ha deb ketishdi men bilmadim ang'icha man o'q keldi arqa tarafdan birodarlar o'qqa hmm. kelib qo'lalimni o'qlab tayyor qildim qilib uning beshini kesish uchun maniq Men men bilmen olsam, şununla kumandan etti, sende filmi tuva, sen bir yerde muhafız etti dep. Hedef yani bir yer karab şu düşmanın kilişini kütüp bir yerde yaptım keçide. Buradarlı kepti onun yanına e, bir az den keyin Alloh rahmatullahi kallasini kesib aytgan. Nolan shu oldimda beshini kitirib, mamada men keyin shu yerda Alloh rahmatullahi e, bir kofirninki ya'ni islomninki allohning dinini dushmaniniki kallasini kesib mollarni naqadar bir izzatli kishi ekanligini shu Seslerimizi kutlar ya Allah. Günahlarımızı affet ya Allah. Türkistan'daki Müslüman hakkımızı kutlar ya Allah. Ya Allah günahların fıratları ya Allah. Ve acizimizi ya Allah. Ya Allah Allah teşekkür ya Allah. Oğullarımızda teşekkür ya Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bacaklı gitti maşallah. Maşallah Allahu Ekber. Bacaklı gitti Allahu Ekber. Allahu Ekber. Maşallah. Bacaklı gitti muradına Allah. Ve merhamet ezdiremedi. Aziz radyo anlığı çıkarındaşlar. diqqatinglar mujohid birodarimiz Ahmadning hijrat sarguzashtisida bo'lsin. Assalomu alaykum birodar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot. Sizni ziyorat qilishimizdagi maqsad hijrat qilib mujohid to'labsiz inshaalloh. Shu hijratga izlanish jarayoningizni yana o'sha jihat maydonida bo'layotgan e, o'zingizning faoliyatlari to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. <sighs> Bo'ldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Ben Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle 2005 yılı mush kuz faslida bir shu bir qarinishim bir birodarimniki sababi bilan da'vat qilishgan allohning rahmati bilan islomni tushundim bu vakimiz edi masalan bir ustoz deb bir aytsa o'qig'in deb jiq tarbiya nasiyatlarni qildi bo'ladi deb shuning bilan bu akamizniki sabab bilan man bir mm, madrasaga bir ustozni qo'lga kirib qur'on o'qigan bo'ldim shu jarayonda hamda bu birodarlarga aralashish bo'ldi da'vatlash iymonlashdiq andan bu musulmonlar yo'q degan kitobni bir o'qib chiqqan bo'ldim boshqa kitoblarni ko'rgan bo'ldim shuning bilan bu islomga bo'lgan qiziqish islomga bo'lgan tushuncha kunni kunga oshdi bu allohni izi bilan shundoq holatlarda juda bir ikki yil degidek shu qur'on ta'lim olgan bo'ldik shu darsdan ondan bizni mayliga yenib chiqdim endi masalan biz sarada kattaroq yildan yenib chiqqandan keyin endi man shu yerda man o'zimni shunda bir katta musulmon cho'ng musulmon deb hisob hisob his qilaman o'zimni shu chog'larda ammo masjidda imom bo'lmasa man chiqib imomatchilik man qilaman masjidda shuningdek butun bizniki ko'ch ko'y qo'lim qo'shnilar voy qarim desa voy qarim deydi endi shundoq bir kishilarniki allohning izidan allohniki izzat berishlar shunda bir xil hurmat erishdi hamda shu hurmatga erisha qilib o'zimizni shunday bir katta musulmon hisoblab yurdikda u yerda shundan keyin shu yana bir shaharga kirib ishlab qoldim bir mazgil shu ishlash jarayonida ko'chaga chiqimamdi ko'chaga chiqima oilanima endi ko'cha bo'lib ketib qolgan fitna fasod buzuqchilik endi yerim yalang'och shu anda holatlarni ko'rdim endi көріп, ішін бір қыз сықылыды. Әшінде әнде кірме, үй кірме, әшін намазық түріме бір қыз жығы тұтытты. Шынаны бір күн бір қиынышымызда иман ішіп қалдық. Шо бұрадыр әйді дедім, біз мұсылманбыз ба біз мұсылмандық салет бағы ма осы. Яқ, біз мұсылман. деді шо жәнеянда, шо Аллах, шында бір дуа қылдым шында намазға. Ей Аллах, менің кімі шо маңғыным ма, туғыным ма, тұтқыным, әтті тынған, тынықым, сенің ризалығың үшін болдыған бір әмелік байшылап қойсаң, Аллах. Деп шында бір дуа қылдым. ammo bu yerga chiqadiganga shunda intilishim bor intilishim shunda kuchli pasport olaysam ya meniki uncha iqtisodim yo'q yo meni bir hukumat ishlaydigan pasport berishga yordamlashadigan bir urug' tuqqan qarindoshlarim yo'q shuning bilan chiqishga intilishim bor lekin unda bir harakatni qilib boqmagan endi shu duoni qildim man shu tutqunim yoki tinqan tinqim seni rizoliging uchun bo'lgan shu amalga boshlab qo'ygan deb lekin bundoq maydonga bunda allohni rahmati bilan bunda manginimiz tinqan, tiniq qilib ajr bo'ldigan bundaq maydonga yetadiganni ham u chog'da man kallamga keltirib boqmaganda shu duoni qildim lekin janobi allohdanki dilimga sevishni shu duoni qildim shuning bilan bir oy qolmay allohni izidan bir birodar keldi birodar mushuna bir manga yo'l bormaganmisiz qanday yo'l desam biz osha tog' bilan bir yana bir davlatga o'timiz o'tsak bizni oldimizga keldi odam bor ishaytni shuni biz ip ketdi dedi shundan bo'ldi dedim mangay dedim mangay dedim lekin yurgan pok pokda qanday bo'ladi mansam bu yo'l tutilib qolamanmi kofirni qo'li uchib qolamanmi kofirni qo'li uchib qolsam qiyin qisog'i bardosh beraman munab qoldi o'lib ketamanmi degan shu xiyollar shunda kallam kirib oldi shu chaqlarda hamda undan bir to'rt besh oy burun shu bir ustozim bilan bir birodarlar imonlashgan bo'ldik imonlashib berib ustozimizni imonlashib o'tirib man sizlarni ashoqliq chiqib ketishinglarni hijrat qilib jihod qilishinglarni umid qilaman dedi shundan bo'ldi deb qilimizga o'rlashdi gapi shuning bilan u shu kunlarda shu dakdigu yurgan chog'da dilg'ilib yurgan chog'da shuni ustozni berib ustozni dedim ustoz shunday bir yo'l chiqib kelyotidi mansam qanday bo'la deb bu ustozga maslahat soldim bu bu desam bu ustidan oldin mansanglar shu yoqqa ijara qilib chiqib ketsanglar jihod qilsanglar yaxshi bo'ladi andaman degan ustoz shu yerga shu kunlarda mana shunday degan chaqda bu ustozim dedi u yoqqa chiqib ketsak yaxshi bo'ladi lekin e, u yoqqa chiqsangiz u yerdagi kishilar bu yoqdan chiqqanlarni kamsitdi tuvan ko'rdi shunday bir xil gap so'zlarni qilib o'tib ketyapti ustoz bu meni rag'batlanishga qalbimga tasirli bermasdan boshqacha bir xil ifoda berib qo'ydidamdi boshqa bu qanday bo'lib ketdi shuni yana bir birodarim borda u birodar keldi u birodarga berib dedim u birodar mana mansa bo'ldi jihod qilsa bo'ldi deb shunda bir chamto birodar tam shunda qilsa bo'ldi deb turgan u birodarga berib desam u birodar dedi bu ishga haqiqatan ko'p iymon kerak ekan buni man taqat qilolmaydi ekanman deb shunda aytdida subhanalloh endi man ularni o'zimdan ustun ko'raman bu birodarlarni man iymonim tuvan ularda taqvo emas deb hisoblayman o'zimni ularni o'zim mendan taqvo yaxshi solih kishilar deb hisoblayman-da ularni bu kishilar buni taqat qilamsa bu man qanday qilaman deb shunda dakida gujdim u birodarga obi tart ishni tartib qo'ygan birodar deyman man tayyaman mangma deb turaman lekin yurgim pok pok ishkilnish bada delg'ulluq bilan bu birodarlarga masal soldim bu birodarlar man endi allohning hijratiga allohning jihodiga qiziqtiradigan shunday bir yaxshi fikrlarni bermasdan balki aksini qaytiradigan fikr gap so'zlarni qildi endi man madrasada o'qiyotgan chog'da bu musulmonlar yo'ldan va boshqa materiallardan bu shahidlikni fazilatini bek ko'p o'qigan Hmm. ham shu chog'larni tatib alloh men shahid qilsin degan duoni ko'p qilgan endi endi bu hijratga mansam inshaalloh alloh xohlasa salomat chiqsam inshaalloh men shahid bo'lmay deb shu idiyam bor u xo'shalg'im bor lekin man desam shu bir xil daki bu shaytonning vasvasi ekanda asli shunday holatda allohning kitobiga murojaat qilay deb kirib shu ibn kasini ochdim ibn kasini ichib shuning bilan yana bir oyatni esildim alloh agar sizlar alloh haqiqiy ishonsanglar alloh tavakkul qilinglar degan bu oyat man qattiq ta'sir qildi qattiq ta'sir qildiki hatto qalbim shuncha mutmain bo'lib ketdida man shu yo'l mana shu ishni allohga ishinib turib allohning yo'lida allohning shu rahmatiga allohning shu mo'min musulmonlarga tayyorlagan shu shahidlikka erish uchun qilyapman inshaalloh alloh o'zangga tavakkul qildim dedim shunda qalbim mutmain bo'lib ketdi bismillah bo'ldi tavakkul mandim dedim mandim deb inshaalloh bir qat'iy niyat keldim shu chog'da hamda shu meniki ota onam bor qarindoshlarim bor ayolim bor hamda lekin ularga hech qanday bir xil qotishib qolmadim janob allohni rahmatidan bismillah mandim dedim men ketdim keyin o'ylab qoldim o'zimni bu men shunchak vafosizmidim bu o'shalardan ayrildim bu qalbimni bir bir ichishmi qo'ymadi man shunda bir vafosiz bo'lib ketdimmi deb o'ylab qoldimda bu lekin bu allohni qalbimizga sevayotgan bir mutmaylik bir rahmat ekan janob allohniki shuna allohni izni bilan shu tayyorlab bitdi bir kun kechda shu birodarlar telefon aloqa qilib turib bir жайды көрүштүгөн болдық ушу жайға хаммабыз бір күн топлаштык топлушуп қарасам өзүм шундай ватан шундай жакшы көрдіған өрмөтүн қылдыған ә, өзүм шундай жакта өткөн бурадарларым кыйрындашым ушу ишейип жемлешип калды эми улардын маңдыгын мен білмедім да эсли шундай бир жети сегизге он айдан кейін адам топлаштык топлашып шуну менен шундай көрісіп көрүшүп қош кошолуп кеттік шунан я алла өзүңө тәвәккүл деп маңдык аллахтын өзүнөн бір машина машинаға маңдық minib bir yerga keldik bir yo'l kecha soat alloh alam soat ikki bo'lib qolgan болушы bo'lishi mumkin shuni түсіп tushib mandoq minib mm, bir kecha kunduz minib bir yerga berib kunduz yotdik bir kecha bir kunduz bir kecha minib bir shuni kunduz orom oldik endi u mazgilda shu tog'ning ichi kunduz yetib kechada mangayli deb maslahatlashib bizni hamda bizni chegara rayonga kelib qoldik bizni boshqalar ko'rib qolsa chiqib qo'ymasin degan o'y bordi shuna kechada mandiq kechada minib shunda bir jafoliqim hamda bizning mangan yo'limiz bu yo'l emas bu shunday tog' o'ymonga chiqimiz cho'nqurga tushimiz toshliqlarda mandiq bu hongni bo'ylarida kunduz odam mangmasi mumkin edi shunda bir kechada shunda bir ketib mandiq faqat paraz qilib manyapsiz faqat parazda biz endi shu masalanga qilvi yana kun betish taraf masha qilmasaq masha qilmasak biz shu joyga biz boradigan davlatga yetib boramiz degan o'ylayapti hmm. shunday holat mandiq shuni bilan bu kechada ketib boramiz ketib boramiz bir jironishga ketib boramiz bak tashliq ilqi bunda uchliq uchliq to'kilib tashliq chiroq yonish ijorat yo'q havo tutuq yomg'ir yog'yotidi qop qorong'u hech nima ko'rinmaydi u yerda uji qiladi buji qiladi shundoq holat ketib borib shuni bir xonaga uchchab kelib to'xtab qoldik shuni bu yerdamda men shu imkoniyat bo'ldi u yoqqa bu yoqqa men imkoniyat bo'lmagandan bir yerda yetib atlik atgani mangayli deb maslahatlashdik shuni holatda yotdik endi yomg'ir to'xtamay yog'yotdi yomg'ir to'xtamay yog'ib shu beshimizdan kirib oyog'imizdan chiqib ketdi butun sumka kiyim kechaklar mo'lab ketaylik shu azul so'lyov ilib olgan shu so'lyovni yepinib so'lyovni ichiga kirib shunda yotgan bo'ldik yetib atgalik bomdod vaqti qo'pdi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy kommunist kafirlari urumchidagi uyg'ur musulmonlarining nufusini qattiq kontrol qilayotgan mezgilda urumchiga kelgan xitoy ko'chman kafirlarining soni hassalab ko'paygan Үрімчі ЖХ органлары e'lon qilgan sonliq ma'lumotni naql elib ko'rsatishicha, Үрімчідегі Ақмұнып саны 2001 yildagidek bu yil 5-oyga qadar yana 850 ming ko'payib, 1 million 105 ming 431 ga yetgan. Үрімчі shaharlik xalq qurultiyi 2009-yil kuzda e'lon qilgan bir qonun loyihasida Үрімчіге keladigan yaqi yurtliq Uyg'urlarning Үрімчіде uy ijaraga elishini qiyinlashtirgan keyin mazkur loyiha qonunlashtirilib ijro qilinishga boshlagan bu qonun loyihasi boshqa yurtliq uyg'ur musulmonlarining urumchiga kelishi va urumchida tijorat bilan shug'ullanishiga og'ir qulaysizliklarni tug'dirgan edi shundoq ular o'z nopusini ko'paytirish orqali biz musulmonlarni kontrol qilish qor niyatida bo'lyotidi alloh ularning yomon niyatiga o'zi kifoya qilsin agar biz iymonimizda samimiy bo'lsak igimiz Alloh biz bandalarni hargizmi u qora kafirlarga tashlab qo'ymaydi internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha misr musulmon qarindoshlar tashkiloti payshanba kuni chaqiriq e'lon qilib prezident muhammad mursoning qo'llovchilarini bostirishga qarmay davomliq norozilik bildirishga chaqirdi xabarlardan ma'lum bo'lishicha misr harbiy doiralarining murschilarni bostirish harakatida hozirgacha 500 dan ortiq odam o'lgan lekin musulmon qarindoshlar o'lganlarning 2200 dan oshadiganligi va 10 mingdan ortiq odam yaralanganligini bildirmoqda musulmon qarindoshlar qo'llovchilarni payshanba kuni qohiradagi al imon masjidiga yig'ilib urug' tuqqanlarning o'ldirilishiga norozilik bildirishga chaqirdi germaniya angliya fransiya qatorliq davlatlar misrda turishliq elchilarni chaqirtib olib o'zlarining andishisini ifodalagan biroq misr bosh ministri hukumatning mursiy tarafdorlarini bostirganligini oqlab harakat qo'llanishdan boshqa choramiz yo'q degan biz misrda tavhid bayroqining lapildab shariat qonunining ijro bo'lishini allohdan so'raymiz internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha shiddatli bo'ron xitoyning janubi qirg'oqiga hujum qildi kong shaharini palachalg'a tushirib qolgan kuchli tayfon bo'roni Қытайның жәнібі қырғаққыға ұжым қылғандың кейін, мәзгүр райоллардың нәтчі 100 мүн адам тарқақлаштырылды. Гуандың өлкісі дікен мәктәп, шығана, соды сарай вә құрлыш орылыры тақалды. Мәлім бұрышчы, Мауның шәәріділлі 60 мүн адам тарқақлаштырылған болса, Хайнан аралыды 98 мүн адам тарқақлаштырылды. 26 мүн біліқчі кемесі пірісталлардың өткелді. Xeynan ölkəsinə qatmaydigan havo va kema qatnashi vaqtliq to'xtatildi. Ma'lum bo'lishicha, bu navbatlik bo'ronning soatlik surati 145 Hong Kongda 6 odamning yaralanganligi xabar qilingan bo'lib, ammo Xitoy tarafidagi ofat ahvoli texa xabar qilinmadi. Allah haddidan oshgan tajovuzchi kofirlarni o'z qo'shini orqali halok etishga qodir albatta. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoyning sharqiy turkistondagi ishlab chiqarish qurilish armiyasining urumchi atrofidagi bir yuz to'rtinchi polkida to'qqizinchi avgust kuni suvda pishirilgan hosildan zaharlanish vaqasi yuz berib o'ttiz to'rt odam doktorxonaga ilib berilgan Ammo bu voqea haqidagi xabar Xitoyning hukumat matbuotlarida 3 kundan keyin e'lon qilindi. Xitoyning xabarida deyilishicha, Bington 12 diviziyasiga qarashli 104-chi polkining to'xo firmasi atrofidagi bozorda fan familiyali kishi sotgan sodi pishirilgan hosilni yegan 34 kishida shu kuni qizish, mag'dursizlanish, ichki surish, ko'ngli ilishish qatorliq alomatlar ko'rilgan. yaqinqi yillardan buyon yemaklikdan zaharlanish voqealari xitoyda uzluksiz yuz berib kelayotgan bo'lsa-mo, ammo bundoq voqealar haqidagi xabarlar har vaqt voqea yuz berib bir necha kundan keyin ma'lum bo'lmoqda yoki vaqa kichiklatib berilgan hatto yushirilgan ahvollar ko'rilmoqda halol haromni ayirmaydigan yerda mong'an osmonda uchadigan barcha maxluqotni ayirmay iste'mol qiladigan bu dinsiz kofirlar dunyoda ana shunda xorliqlarni beshidan o'tkazgandan keyin oxiratda u to'ymaslarni haroratli qaynoq suv qon yurang va zaqqum darxi kutib turdi dexi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Turfan shaharlik islom jamiyatining muavin raisi Xitoyning islom dinini sotsializmga moslashtirish chaqiriqining aktiv agash kuchisi Abdurahim Damulla chorshanba kuni kechda masjiddan qaytgan chaqada eshikning oldida pichoqlab o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha Abdurahim Damulla Pichanlik uchunda 26 iyun kuni yuz bergan Xitoy saqchixonasiga o't qo'yib hujum qilish amaliyotini terrorlik bilan ayblab Xitoy tarafda turib keng ko'lamda tashviqotchilik qilganligi uchun turpanda al jamoatning texmi qattiq nafratiga qolgan. Aşkarlanışça Xitayperes damollarga hujum qilg'uchilar 3 nafar Növətdə turpa vaziyati mazkur damollarning o'limi sababli yanımı jiddiylashgan alloh haqni burmila kafirlarga yantayoq bo'lgan bunda g'alchilarni dunyo oxiratda sharmanda qilsin allohning diniga yordam bergan shir yurak mujohidlarimizga o'zi chiqish yo'li ato qilsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha bir qancha axborot organlarining xabar qilishicha bir oz ilgari misr saqchi qismlari doktorxonada davolanayotgan shayx muhammad assanni qo'lga olgan shayx muhammad assan mustafa mahmud masjididagi vaqtida misr omonlik saqlash qismlari tarafidan etilgan gaz bombasida aylanib ketgan va keyin alohida qutqizish bo'limiga yo'tkazilgan bo'lib shayxning yurak kesili bor ekan shundoq turuqliq misr saqchilari qilcha rahim shafqat qilmasdan doktorxonada davolanayotgan shayxni qo'lga oldi shayxning qo'lga ilinganlik xabarining rastligi shayxning махсус Facebook sahifasida e'lon qilindi. Haddidan oshquchi zolimlarga Rabbimiz Alloh o'zi kifoya qilsin. Asrlarimizga o'zi kamchilik ato qilsin. Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha misr armiyasining tinchlik namoyishi qilayotgan xalqni qonli qirg'in qilib bostirishidan ikki kun keyin yana 16 avgust juma kuni millionlarcha xalq misrning qohira iskandariya osiyot halvon Damanhur, Almaniya va boshqa shaharlarda shariatni qo'llash qasamiyat chaqiriqiga ovoz qo'shib, g'azablangan juma yurishi qildi. Misr armiyasi xalq tinchlik namoyishini qalliq bostirish orqali harbiy inqilob hokimiyatining muqimligini qo'lga keltirishga uringan bo'lsa-mu, ularning bu razil niyati amalga oshmadi. Bir kun ichida 3000dan ortiq odamning o'ldirilishi, 10000dan ortiq odamning yaralanishi va nurg'un kishilarning qo'lga olinishi Misr xalqining zulmga qarshi irodasini bo'ysundira olmadi. aksincha istibdodga qarshi texmi qat'iy irodaga kelgan Misr xalqi istibdod harbiy inqilob hokimiyatining vahshiy qatlamiga qarshi qo'zg'aldi. Misr harbiysi xalqning namoyish maydonlariga keladigan yo'llarini qamal qilgan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Al Jazeera Nahmaydan kanalının tarqıtışça Mısır'ın Ramsiz, Aynuşans maydonlari g'azablangan juma namayişleri bilan to'lib ketgan bo'lib, Misr amallık saqlash qismlari tanka va urush mashinalari bilan ularga yana tahdid qilmoqda. Ammo g'azablangan bir kun ichida 3000 dan ortiq shahidni qurbon bergan xalq ularning tahdidiga pisand qilmasdan erkinlik mujodalisini davom qilmoqda İgimiz Allah Peygamberler makanı bulmuş bu yurtni tekbir sadalarına çöndürsün. Hak süyer hakimlerini Müslümanlarına igi kılıp versin. Zalimnin zavalını tizlesin. Amin. Livanda Şiya azğınlarına qaratilgan bomba hujumida 20 Şiya öldü. İnternet xəbərlərindən məlum bolışca, yer şəhəri torunun 16 avgustdagi xabarga asoslanganda, Livan xalq mudofaa tarmoqlarining deyişçə, Livan poytaxti Beyrutning janubiy rayonida partlatış hujumi yuz berib, Şiyalardan 20 odam o'lgan. Oz deganda 200 odam yerdar bo'lgan. Portlash Livan Alloh partiyasining çoğ qazarması yerləşən rayonda yuz bergan. partlash yuz berganda yerlik omma uylarning titraganligini his qilgan bir qism mashinalar partlashda kuyib ketgan havoga quyuq is ko'tarilgan yerlik hukumat axborotlari tarqatgan sonliq ma'lumoti ko'rsatilishicha voqeada yigirma odam o'lgan yordar bo'lganlar sonimi oz deganda ikki yuzga yetgan bir qism kishilar qurilish ichida qopsilib qolgan buning bilan birga pot orada vazifasidan ayriladigan ichki siyosiy ishlar ministri marvonning bildirishicha dastlabki tekshirish natijasidan portlashning mashina bomba keltirib chiqarganligini bayon qilgan Suriya sunniy mazhabidagi Oysha Ummu al-Mu'minin tashkiloti hujumga mas'ul bo'ladiganligini jakarlagan. Bu hujum bir oydan buyon Beyrutning janubida yuz bergan ikkinchi qatimliq mashina bomba hujumi. Rabbimiz Alloh pidoyi birodarimizning shahodatini qabul qilsin. Shiya kofirlarga o'zi kifoya qilsin. Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroq poytaxtidagi portlashda 23 shiya o'lgan fransiya axborot agentligining xabariga asoslanganda 15 avgustdagi hujumda Bag'dodning o'xshamagan 3 rayoni mashina bomba hujumiga uchirgan Iroq amaldori bildirishicha, poytaxt Bag'dodda shu joy vaqtda 8-oyning 15-kuni atdiganda bir qator portlatish hujumlari yuz berib, shiyalarning 23 odam o'lgan. 26 yigirmaltadan yordar bo'lgan musulmonlar to'niga o'rni o'lib dinga haqorat qilayotgan bu ozg'unlarning abdi bashirisini hammani bilib turg'uchi alloh xalq bo'libmi musulmon dunyosiga texmi ko'p oshkorlig'isi xitoyning janubida tayfon bo'roni ofati yuz berdi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoyning janubidagi gongdong o'lkasida maydonga kelgan tayfon bo'rnida 25 xitoy o'lib 4 xitoy yo'qolib ketganligi bildirildi Guangdong ülkesindeki sel ofatiga va qurg'oqchilikqa taqabul turish yordam markazidagi aloqador mas'ullar jami 2 million 500 ming borununun tayfun bo'rnining ta'siriga hem hamda 321 ming 500 jungolikning rayondan boshqa joylarga ko'chirib ketilganligini e'lon qildi. Tayfan bo'rni va shiddatli yomg'ir sababidan rayondagi 173 ming gektarlik yerinin eğir og'ir ziyonga uchraganligi, 4 mingga yaqin oila qo'rining yiqilib tushganligi 3 ming Xitoy rayonining ofat doirasida qilib, 88 ming Xitoy aholisining uy makonlarini tashlab ketishga majbur bo'lganligi bildirildi. Yana bir tarafda rayondagi suv omborlari va daryo suviningmi bexatarlik sizig'idan eshib ketganligi e'lon qilinmoqda. Tayfon bo'rnining qattiq ta'siriga uchragan rayonda yana shiddatli yomg'ir va sel ofatlarining yuz berayotganligi bildirildi. Hamda bu ofatlarning oldimizdagi haftagacha to'xtamay davomlashadiganligi mo'ljallanmoqda. islom va uning ahliga gardankashlik qilgan bu kofirlarga hammaga qodir egimiz Alloh osmon zimindagi o'z qo'shinlarini texmi ko'p avatish orqali dunyoda Alloh va uning payg'ambariga qarshi chiqishning oqibatini ko'rsatib qo'ysin. Qabrida va oxiratda ularni qandoq azoblar kutib turganligini hech kim o'lcharlay Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroq davlat miqyosida maydonga kelgan murtatlar va shiyalarga qarta elib berilgan hujumlarda 40 odam o'lib, 10 odam yaralandi. poytaxt bag'doddagi bir qahvaxonada maydonga kelgan odam bomba hujumida 24 odam o'ldi 18 odam yaralandi poytaxtning shimoliy qismidagi bir tantarbiya maydoni va bir bozorda bombalar portildi vaqalarda 5 odam o'lib, ko'p sonli odamlar yaralangan. Prezident Tariq al-Hashimning sobiq bayonotchisi Abdul Ilahi Kazim qurolli hujumga uchrab o'ldi. Davlatning g'arbiy shimoliga joylashgan Diyala shahrida maydonga kelgan hujumni bo'lsa, 4 odam o'ldi, 20 odam yaralandi. Karkuk shahridagi bir futbol maydoniga o'rinlashtirilgan bombaning portilishi natijasida 2 saqchi o'ldi. Musulda yuz bergan o'xshash bo'lmagan hujumlarda 3 askar o'ldi, 4 odam yaralandi. Alloh mazkur jihodiy amaliyotlarga qatnashgan birodarlarimizning ibodatini qabul qilsin. Kafir murtatlarni dunyo va oxiratda alamli azoblar bilan jazolasin. Amin. Bu haftalik anglishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar haftalik anglishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. işlerimizden önümlük davamlışı üçün salik duadı bulgaçlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Kökleydu tamçı sakini, bağıydu ezdilip Resul ezidin, bu cihat karvini uzak menzili, sabırdır lazimi her bir seferde, notlar kökleydu tamci sakini, kel dostum gidiyorum izzet sepiye, Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Gel dostum gidilgin izzet sipige Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki